Oh. كمن آلى كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما إن تبكي عيناه عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمشيء تبكي عيناه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط دم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Soba paltavku, Islam, put do dženneta.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 Jedna tema o kojoj treba dosta govoriti i dosta muslimane na to upozoravati, jer vidimo da mnogi žive u stanju u kome se čini drugima da se oni odriču svoje pripadnosti ovoj vjeri ili u najmanju ruku da se stide zbog toga da im nije drago ili da im nije lahko kada i drugi prepoznaju kao muslimane, a to je velika boljka današnjih muslimana velika boljka ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u današnje vrijeme kada je ponos i čast kod muslimana zamru, kada su muslimani prepoznali vrijednosti u drugim pravcima, idejama i smjerenjima, a zapostavili svoju uzvišenu vjeru koja je objavljena od gospodara ljudi, od gospodara svjetova, Allaha te bareke wa ta'ala. Naše predavanje počećemo sa riječima uzvišenog Allaha te bareke wa ta'ala, ba'de a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaže uzvišeni wa innahu la zikrun laka wa li qaumik kaže o Muhammede on je dakle obraća se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem on je čast tebi i narodu tvome ovo on je misli se na Kur'an kako su to napisali i zabilježili komentatori mufesiri komentara kaže, on je Kur'an zaista čast tebi i narodu tvome. Riječ zikr u svojoj osnovnoj postavci, u svom osnovnom značenju, znači opomena. Međutim, mufesiri poput Ibn Abbas, Ibn Žarira i drugih kažu da ona ovdje znači čast. Dakle, u kontekstu značenja časti. Međutim, na kraju ajta Allah te barek ve taala kaže va saufa i vi ćete odgovarati, to jest bit ćete pitani za ovaj Kur'an koliko ste radili po njemu i koliko ste mu se odazvali, koliko ste slijedili njegove propise i koliko ste ga dostavili drugima. Dakle, istovremeno on je čast muslimanima i ashabima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i svima onima koji se budu osjećali kao pripadnici ove vjere i ove uzvišene Allahove tebareke ve taala knjige do sudnjega dana. Međutim, s druge strane, bit ćemo pitani koliko smo uradili, koliko smo slijedili ovaj Kur'an, koliko smo učili iz njega i ostale stvari. Stoga je obaveza, obaveza vađim na svakog, za svakog muslimana da se ponosi i da osjeća čast što je pripadnik ummeta Kur'ana, ummeta Islama i da ne osjeća poniženost da u svome srcu nema poniženosti zbog toga, jer to je znak, braćo moje draga, znak slabosti, znak sumnje i slaboga uvjerenja kod jednog muslimana. Pogledajte šta je i poslušajte šta je rekao Sejid Kutab Rahimahullah, komentarišući riječi uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ kaže Allah uzvišeni, te baraka wa ta'ala, ne klonite duhom i ne žalostite se. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Dakle, pod uslovom, in kuntum mu'mini, da budemo vjernici. Stoga, kaže Sejid Kutub, šta to znači biti gornji? Pa kaže gornji što se tiče oslonca, što se tiče načela i puta koji slijedite. Jer kaže, vaša su načela izvorna načela. Vaša knjiga je uzvišeni Kur'an. Vaš osnovnac je uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala, pa kaže kako može da bude slab onaj kome Allah osnovnac, onome kome Allah gospodar, kako može da slabi onaj kome je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primjer i uzor u životu, kako može da bude slab i da klone duhom onaj kome je vjera islam koji se osjeća pripadnikom ove uzvišene Allahove tebareke wa ta'ala vjere. Iz ovoga svijedi da moramo biti ponosni što nas je Allah tebareke wa ta'ala odlikovao i počastio ovom uzvišenom vjerom i učinio nas muslimanima. Jer neki ljudi, kao što sam rekao na početku, pokušavaju i odagnavaju od sebe svaku sumnju da vam pripada umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, svojim izgledom, svojim načinom ponašanja, svojim odjevanjem, svojim ponašanjem, svojim ahlakom, dakle moralnim norm, normama, nikako sebi ne dozvoljava i stid ga je da neko u njemu prepozna, prepozna muslimana, sjedbenika, ummeta, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ne osreće se na sunnet Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, niti želi da se išta na njemu vidi od toga. To je, znajte, moja draga braćo i cijenjene sestre, znak slaboga imana, znak sumnje, znak poniženosti, znak slabosti duha koji je zadesio muslimane. Međutim, muslimani, s druge strane, uzeli su sebi za parametre, neke druge parametre i norme, mimo oni koje Allah te baraka ve ta'ala odredio im da ih uzimaju, pa misle da je čast i ponos u slijedjenju zapada, u slijedjenju onih koji su u tom materijalnom bogatstvu dostigli vrhunac, pa smatraju da je da su oni počašćeni i da su oni odlikovani, jer posjeduju ovo materijalno bogatstvo, posjeduju tehničke, tehničke, tehnička dostignuća koje mi nemamo, međutim draga moja vraćao, sve je ovo, ovo pogrešno, pogrešna norma, pogrešna vaga, jer to kod Allaha te barake ta'ala ništa ne znači. Ovaj dunjaluk kod njega ne vrijedi nikoliko krivce jedne mušice, jer da on toliko vrijedi, kako se kaže u hadisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, ne bi se kafir sa njega napio vode. Ne bi se kafir sa njega napio vode. Ova šubha, ova sumnja, dešavala se i kod ranijih naroda, pa i kod muširika Mekke, koji nikako nisu mogli da shvate kako da se ova vjera, da Kur'an bude objavljen Muhammedu sallallahu alaihi sallam, koji nije bio od vladara, koji nije bio od te klase, koji nije bio bogataš, nikako, dakle, to nisu mogli da razumiju, niti su željeli da razumiju, pa poslušajte šta kaže o njihovim riječima uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم rekli su zašto ovaj Kur'an nije objavljen nekom čovjeku iz ova dva velika grada dakle nekom velikom čovjeku iz ova dva grada a koja su to dva grada to su Mekka i Taif odgovara im uzvišeni Allah tebareke ve taala ehum yuqsimuna ehum yaqsimuna rahmeta rabbik zar oni da raspodjeljuju milost tvoga gospodara zar su oni ti koji će da Allahu određuju kome da dadne svoju milost kome da dadne ono što on želi i kaže dalje uzvišeni nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات lijetahize ba'duhum ba'dan suhridja. Kaže Allah te baraka wa ta'ala, mi im sve što je potrebno za život na ovom svijetu i mi jedne na drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. Stoga kažemo da čast i ponos nije u kućama, niti u dvorcima, niti u gomili i metka, niti u brojnosti djece, niti u izgledima i porijeklu, nego je čast, draga moja braćo, da čovjek bude pokoran gospodaru svjetova Allahu tebareke wa ta'ala, da bude od Allahovi drugova, da bude od evlija Allah, koji rade dobra djela i klonije se zabranog, slijede ono što im je Allah tebareke wa ta'ala propisao i samo njemu ibadet čin. Navešćemo nekoliko primjera od ashaba Allaha poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u kojima je najbolji dokaz da nije čast i ponos za muslimana u imetku, u porijeklu, u tome da li je čovjek vladar ili nije na vlasti, nego su neki drugi parametri u igri, nešto se dugo traži, pa poslušajte primjer Abdullaha ibn Ummi Maktuma radijallahu anhu, slijepca koji je došao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pitajući ga da ga pita o nekim stvarima da ga pita o stvarima vjere Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je za, zauzet kurejšijama, njihovim velikanima, želeći da im ukaže na ispravan put, na put Allahov te baraka wa ta'ala i da ih uvede u islam. Pa mu je u takvom trenutku došao ovaj slijepac Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem mislio je da je ovo prilika da se obrati njima da njima iznese i izloži islam a zanemario je ovoga slijepca koji je došao radi Allahu te bareke ve taala vjeri Zbog ovoga slijepca i zbog ovoga postupka stiže mu ukor od Allaha te bareke ve taala Allah te bareke ve taala kori ga zbog ovoga čovjeka koji nije imao vida, koji je bio od siromaha, nije bio bogat niti nekoga porijeka. Pa kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, abese wa tavalla, namrštio se i okrenuo se, ne spominje, ne spominje Allah tabaraka wa ta'ala ko je to učinio. Iz poštovanja prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, nego kaže u trećem licu, okrenuo se, namrštio se i okrenuo se, namrštio se i okrenuo se ovaj daja, ovaj pozivač, ka Allahu tabaraka wa ta'ala, u lice ovoga dobrog čovjeka. Anđa'ahul a'ma, kada mu je slijepac prišao, wa ma يُدْرِيكَ la'allahu يَزَّكَا A šta ti znaš o Muhammede, možda će se on očistiti. Ko te obavijesti o Muhammede o njegovom stanju, možda želi se očisti korisnim znanjem i želi da ga poučiš vjeri, želi otve da ga povedeš prema gospodaru svjetova, au jaz zekjaru fatan fa'ahu zikra, ili opomenuti, pa da mu opomena koristi. Dakle, to je Allah tebareke ve taala objavio u vezi ovoga slijepca, ugorio je Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Dalje kaže, emma meni stagna, a što se tiče onoga koji ne osjeća potrebu za hajrom, s kojim si ti došao, jes što se tiče tih kafira koji nisu u potrebi ni za risalom, ni s poslanicom, niti za poslanikom, niti za Kur'anom i sunnetom i nurom i hidajetom, uputom, fa anta lahu tasadda ti se tako okrećeš ti se tako me okrećeš a ostavljaš ovoga dobroga čovjeka wa ma alejka alla yazzaka a ti nisi o muhammeden odgovoran da te on ne očisti to jest ostavi da umru u svome kufru kao što su umrli svi ovi koji su bili tu pred Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem od ovih prvaka Kureša u tom trenutku jer Allah te baraka ve ta'ala znao je za njihov inat, za njihovo uzdizanje za nuri iznad ljudi i znao je, znao je nevjerstvo njihovim prsima. Što se tiče Abdullaha ibn Umi Maktuma, on je kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem zadobio velike stepene. Pa je, pa se prenosi da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada bi on došao, zagrlio bi ga prostro bi mu prostirku da sjedne na nju i govorio bi mu Merhaben billazi atebani fihi rabbi, dobrodošao ti, zbog koga me ukorio moj gospodar. I zaista ovaj čovjek, ovaj dobri vjernik, preselio je sa najvećim stepenom, na kom je može preseliti jedan rob svome gospodaru, a to je stepen šehadeta, u doba Omer radijallahu anhu, došao je poziv za pohod na Kadisiju. U odlučnu bitku protiv Kisrine vojske i Rustemove vojske, pa je među muđahidima bio Abdullah ibn Ummi Maktum. Pa su mu rekli Asabi, ja Abdullah, o Abdullahu, ti imaš ispriku, ti si slijed, zašto da ideš u džihad, nismo u potrebi za tobom, pa kaže la vallah, ne tako mi Allaha. Zar ne znate da Allah kaže inferu hifafam u atikala, krećite u boj bili slabi ili snažni. Pa je odbio, osim da ide sa njima, pa kada je nastupila bitka, dali su mu zastavu, pa je stao na jedno mjesto i sa njega se nije pomjerao dok ga nisu ubili, dok ga nisu pogodili, pa je kažu kabur bio ispod njegovih nogu, radi Allahu anhu da je Allah njime zadovoljan. Ovakav je završetak onoga koji osjeća čast i ponos zbog pripadnosti svojoj vjeri, zbog toga što je musliman, a nije u tome kakav je čovjek po svome vanjskom izgledu, da li vidi i da li čuje, da li ga je Allah te ta'ala stvorio u potpunosti, dakle kao potpunog čovjeka ili ima neki nedostatak, da li je iz, plem, iz nekoga bogatog porijekla, da li je bogatog porijekla i nije, nego se gleda šta je u srcima, nego se gleda takvaluk, stoga i hadis koji navodi ima Mahmedu svome musnedu, od Aisha radijallahu anha, gdje se kaže, ma a'ađeba Rasulallahi sallallahu alaihi ve selleme šeji'un minad dunja, wala a'ađebehu ahadun qat, illa zu tuqa. Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije oduševio, nije opčarao ništa, ništa od ovog dunjaluka, ništa ga od toga nije usvićavalo. Niti se čime divio od toga, čemu od toga divio, osim kaže bogobojaznom čovjeku, jedino je on izazivao divljenje kod Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Stoga musliman kada vidi drugoga brata muslimana onoga koji je bogobojazan, na njemu vidi znakove prihvatanja Allahove te bareke wa ta'ala, vjere i znakove Allahovog te bareka wa ta'ala zadovoljstva njime, pa voli u ime Allaha te bareka wa ta'ala i osjeća ljubav prema njemu. S druge strane vidi kafira koji može biti u najljepšem obliku, Allah te bareka wa ta'ala podario mu visinu, podario mu tjelesnu potu, građu, međutim on je kafir, nevjernik. Na njemu se vide znaci Allahove tebareke wa ta'ala, srđbe. Na njemu se vide znaci udaljenosti od Allahove tebareke wa ta'ala, vjere. A ovaj slučaj spomenut je u Kur'anu sa, u vezi sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam i nevjernicima, pa kaže uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كاجي wa ta'ala, obraćajući se تسسوم poslaniku, Muhammedu sallallahu الله ve sellem. kad ih pogledaš o Muhammede, dakle nevjernike, njihov izgled te ushićuje. A kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim oni su kao šuplji naslonjeni balvani. Dakle, uzvišeni Allah te Tebaraka ta'ala poredi sa šupljim naslonjenim balvanima, od kojih niko nema korist, tako ni od njihovi riječi nikakve koristi nema, jer oni nisu na uputi njihove riječi, odzvanjaju nevjerstvom. Njihove riječi su riječi kufra, riječi koje udaljavaju čovjeka od Allaha te baraka wa ta'ala, makoliko oni lijepi u izgleda bili, makoliko i Allah te baraka wa ta'ala stvorio u najljepšem obliku, kada progovori i kada ispolje ono što u njihovim prsima, mi vidimo da nikakve koristi od njih nema. S druge strane, ashabi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem od ovog dunjaluka nisu imali skoro ništa, od najsoromašnijih generacija koje su boravile na zemlji, dakle pogotovo u početku islama, nisu se nad, nadmetali za ovu, ovu dunjaluška prolazna bogatstva. Neki od njih nisu imali šta da je u danima, međutim Allah te baraka ta'ala počastio ih je ovom uzvišenom vjerom, a oni su svojim srcem i svojom dušom osjećali čast i ponos i što su pripnici ovoj, ove uzvišene vjere i na svakom mjestu i u svakom trenutku to su javno ispoljavali. Poslušajte primjer sa Đulejbibom radijallahu ta'ala an, jednim od najsiromašnijih ashaba Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Jedne prilike je vidio ga Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pa mu se nasmijao kada ga je vidio onakoga prostoga izgleda, dakle u jeftinoj odjeći ništa se na njemu posebno nije isticalo, pa ga je upitao ja, Džulejbib, eto ridu zevađ, o Džulejbibe, hoćeš li da se oženiš? Pa je rekao ja, Rasulallah, meni u zevu viđu ni, vala usrata indi, vala mal, vala dar, vala šej min meta i dunja. Pa kaže o Allahu poslaniće, ko bi mene uzeo za muža, ja nemam niti porodice, niti imetka, niti kuće, niti išta od ovo svjetskih dubara. Pa mu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, idi u tu i tu kuću od Ansarija i nazovi im od mene selam i reci im, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, je muruku men tu zavuviđuni. Zaista, kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vam naređuje da me oženite pa je otišao do te kuće koju, za koju mu je rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A bili su jedna od najuglednijih porodica Densarija i najbogatiji. Pa je izašao glava kuće, pa je vidio Rulajbiba i njegov izgled i njegovo siromaštvo, pa je rekao i upitao ga, ma za tu ridi, šta želiš? Pa ga je obavijestio onome što mu je rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa se ova vrati svojoj ženi, da nju upita za njeno mišljenje, pa su rekli zajedno, lejtehu gajru džulejbib, da je Bog dom neko drugi osim njega, la neseb, vala mal, vala dar, nema niti porijekla, niti imetka, niti kuće, ali su odlučili ipak da upitaju svoju čerku, onu koja se odgodila u školi Muhammeda sallallahu alaihi sallam, u školi tevhida, pa je rekla, hal نَرُدُّ رَسُولَ rasula رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَزَوَّجَ biha, pa je rekla, a da li da odbijemo iza sanika Allahu, a poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, فَتَزَوَّجَ بِهَا pa se on njom oženio. Poslušajte, draga braćo, šta je to čast ponos? Šta je to što odlikuje pripadnike ove vjere, da li je to imetak, da li je to porijeklo, da li je to lijepa kuća, ili je to vjera, ono što treba prvo da se gleda kod čovjeka i kod žene, a ne kao što je to danas običaj, da se gleda koliko neko ima novca, koliko ima kuća, kakvo mu je auto, pa tek onda da se donosi odluka, dakle, ili kakav položaj ima, i takav je dobrodošao kod mnogih, mada kod mnogih nema nikoliko jedan trun imana u njihovom srcu. Tako je kuću Đulejbiba i njegove hanume ukrašavao tekbir i tehlil i tahmid, dakle izgovaranje Allahu Ekber, la ilaha illallah, alhamdulillah, namaz po danu i po noći, post po najvećim vrućinama, to je bio ukras njihove kuće i ukrasi njihovo boravišta, a ne kao kod mnogih danas skupocijeni regali i tepisi i ostalo čime ukrašavamo naše kuće, a od ovoga prvog slabo šta vidimo u našim sredinama, a ovaj hadis o Đulejbibu navoje je Imam Ahmed u svome musnedu, dok u muslimovom sahihu navodi se druga prilika, to jest druga predaja, da je ovaj Đulejbib učestvovao u jednoj od bitaka s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem pa su muslimani izvojavali pobjedu u toj bici. I nakon toga ih pita Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Hel tefkiduna in ahad, da li ste primijetili da neko nedostaje? Pa su rekli nam, fulanan ve fulanan ve fulanan Kažu da, nema toga i toga i toga, pa je opet upitao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Hal tafqiduna min ahad?" Da li vam neko nedostaje? Pa su rekli nam fulanen ve fulanen ve fulana. Vidimo da nema toga i toga i toga, pa je upitao treći put: "Hal tafqiduna min ahad?" Da li još vidite da neko nedostaje? Pa su rekli ne. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lakinni lakinni afqidu julaybiban fatlubuhu" kaže, ali ja, ja vidim da mi nema Đulejdiba, pa ga potražite, pa kažu da su ga potražili među mrtvima, pa su ga našli pored sedmorice koji je ubio, pa su oni njega ubili. Pa je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam iznad njega i rekao, ubio je sedm, sedmoritu, pa je onda bio ubijen. Hada minni, wa ana minh. Ova je od mene, a ja sam od njega. Haza minni vana min, opet je ponovio, ova je od mene, a ja sam njega. A kome to, kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, velike su to riječi, veliko, velike su to deređe i stepeni. I to je ono što odlikuje jednoga muslimana, što mu daje čast i ponos, pripadnost ovoj uzvišenoj vjeri, takvaluk, bogobojaznost koju nosi u svojoj duši i ispoljava je svojim dijelima, to je ono što uzdiže čovjeka, ne imetak, ne porijeklo, ne to ko nam je bio otac, ko nam je bio djed, ne to da li smo iz neke ugledne i bogate familije, nego je to ova vjera koja uzdiže robove, koja uzdiže siromašne, koja pomaže slabe i uzima hak od bogatih za njih to je uzvišena vjera Allaha tebaraka vata'ala. Potom je generacije nakon ashaba prenosile su takođe ovo uvjerenje svojim srcima. Čast i ponos im je bila što su sljedbenici ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A da je to tako, vidjet kako je ova uzvišena vjera uzdigla ljude i znanje koje su imali u njoj, o njoj, kako ih uzdigla na visoke stepene, pa makar oni bile od robova ili od najsiromašnijih ljudi. Prenosi se predaja od Sulejmana ibn Abdul Melika, koji je bio vladar u tadašnje vrijeme, vladar muslimana, halifa, a sa njim su bili, kažu, njegovi ministri i njegovi emiri i njegova svita i vojska. Pa je jedne prike je došao u Meku Harem i upitao ko je najučeniji u Meki. Pa su rekli, a pa ibn Abi Rabbah. Pa je rekao, pokažite mi toga a ta. Pa su, mu, pa su ga odveli do njega, kad tamo rob. Dakle, nije slobodan čovjek. Ne posjeduje dunjaluka niti dirhema, niti dinara. Pa ga upita Sulejman, jesi li ti taj a ata ibn Abi Rabbah, čije se ime pročilo po dunjaluku, Pa je rekao, kažu, tako, tako govore, pa kaže, kako si postigao to znanje? Pa je rekao, bi terki firaši fil mesjidil haram thalathina sene, ma haređtu min, hatta ta'allamtu l'ilm. Tako kaže, što mi je postelja bila u haremu 30 godina, nisam iz njega nikada išao, sve dok nisam naučio o znanje koje posjedujem. Pa je rekao Suleiman, o hađije, neka niko ne daje fetve o hađu, o propisima hađa osim njega, osim ovoga čovjeka, a čovjek je rob. Međutim, Allah te baraka da ta'ala uzdigao ga znanjem. Desilo se nakon toga da ovaj Suleiman raspravljao sa svojim sinovima o nekom pitanju hađa, pa su se sporečkali Pa je rekao, uputite me kod Ata ibn Ebi Rabbaha, pa su otišli u harem. A ljudi su bili oko njega okupljeni u velikom broju, uzimali su znanje od njega. Pa je halifa pošao pravo prema njemu kroz ljude, da mu priđe, pa kada je vidio Ata, takav postupak rekao, ja je miral mu'minin, kod me kanek, o vladaru pravovjedni, zauzmi svoje mjesto, sačekaj u redu. Nemoj ispred ljudi, jer kaže, ovi ljudi su te pretekli i oni imaju prvenstvo prije tebe. Pa je halifa morao da sačeka svoj red, da dođe na red poslije svih ostalih ljudi koji su bili prije njega, pa kada je došao na red, pitao je svoje pitanje, svoju meselu, pa mu je Ata odgovorio, pa se obrati poslije toga svojim sinovima kaže im alejkum bi takwallah Allah wa tafakku fi din bojte se Allaha te bareke ve taala i učite o Allahu te bareke ve taala vjeri fa wallahi ma zalaltu fi hayati illa li hadha al-ab pa tako mi Allaha nikad se u svom životu nisam ponizio osim ovome robu Allah te bareke ve taala uzdigao ovoga roba znanjem o uzvišenoj vjeri Allahu ve tebareke ve taala i bogobojaznošću iskrenim odnosom prema Allahu tebareke ve taala mada je on bio rob nije imao ni metka niti porijekla niti išta od ovih dunjalučkih bogatstava međutim Allah tebareke ve taala daje svojim vjernicima i namiruje im time što se osjećaju ponosnim što pripadaju ovo uzvišeni, ovo uzvišeni Allahu i ve taala vjeri. A prenosi se i predaje od Hišama ibn Abdul Melika, koji je bio brat ovoga Sulejmana i takođe halifa. Kaže jednom prilikom činio je hađ i bio je na talafu kada je ugledao Salima ibn Abdullaha ibn Umara Poznatoga, zahida, pobožnjaka, poznatog alima učenjaka kako čini tavaf i kaže drži svoje, svoju obuću u ruci. Na njemu ogrtač koji kaže nije vrijedio ni 13 srebrnjaka, dakle nešto najjeftinije što je moglo da bude. Pa vidjevši ga u takvom stanju upita ga Hišam, ja Salim, o Salime, eturidu hađete na kdiha leke ljum, kaže, o Salima, da li imaš kakvu potrebu da ti je danas ispunim? Pa mu Salim reče, zar se ne tidiš Allaha te barete wa ta'ala? Nudiš mi potrebe, a ja sam u kući onoga koji me neće prepustiti drugome. Pa se zacrveni halifa i okrenu se od njega. I poslije izađe iz harama i kada je izašao, pomislio je da sačeka ga vani kada izađe iz harama pa da ga onda upita ima li kakvu potrebu i tako je učinio. Pa kada je upitao Salima imaš li kakvu potrebu, kaže je li od dunjalučkih potreba ili od ahiretskih. Pa mu je rekao halifa, što se tiče ahiretskih potreba, ja i ne posjedujem, nego od ovih dunjalučkih potreba, pa mu reče Salim, Wallahi lazi la ilaha illa huwa, ma celtu hava i džerunja min lazi jemlikuha, tebareke wa ta'ala, fa kejfe as'aluha mink. Kaže tako mi onoga, osim kojega nema drugoga Boga. Nisam tražio dunjalučke potrebe, niti od onoga koji posjeduje tebareke wa ta'ala, u čioj ruci čitav dunjaluk, pa kako da i tražim od tebe, pa je drugi puta zastio halifu. To je bio narod koji nije obraćao pažnju na dunjalučka i prolazne bogatstva, nego su oni imali druge želje, druge smjernice, željeli su nešto drugo, tako kada su ashabi ulazili u neke zemlje, osvajali ih, dostavljali islam ljudima, oni su im govorili, uzmite svo naše blago, naše zlato i naše srebro, samo nas napustite, ostavite nas, pa su gorli kalu vallah, daruna ve bladuna dženne, arduha samavatu vel ard. Ne tako nam Allaha, naša kuća i naša zemlja je džennet, koji je prostran koliko i nebesa i zemlja zajedno. Dakle, mi su napuštali dostavljanje svoje vjere ponos što su pripadnici ove uzvišene Allahove te bareke vetala vjere i sunneta Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za ikakvo bogatstvo dunjalučko. Sljedeći primjer koji možemo navesti jeste primjer Rustema, vojskovođe perzijskog po čijem vojstvom je bilo 280.000 vojnika i u jednoj bici protiv njega borio se Sa'ad ibn Abi Waqqas radijallahu anhu. Pa je ovaj Rustem zatražio od njega da mu pošalje jednoga iz aslanika da sa njim pregovara. I ovaj mu posla Rabi'ija ibn Amira, koji je imao 30 godina od najsiromašnija sahaba. Pa mu je rekao sad, otiđi kod njega i nemoj da vidi na tvome vanjskom izgledu išta, da se smeteš slučajno. Lijenna na kaumun a'azdan Allahu bil islam, jer kaže mi smo narod koji je Allah ojačao islamom i uzdigao islamom wa mahma ittaghayna la izzata bighayri bighayri azallana Allah i koliko god tražili jačinu snagu u nečemu drugom Allah će nas ponižiti u nečem drugom mimo islama pa kaže se da je otišao Rubai svojim slabim konjem mršavim konjem u otrcanoj odnjeći i sa jednostavnim kopljem, to je sve što je posjedovao. Pa kada je Rustem čuo za dolazak izaslanika muslimana, oko sebe je skupio svoje vezire, svoje ministre, svoju vojsku u što većem broju, misleći da kad ova ih vidi da će zamucati, da neće moći da progovori, da će se smesti. Pa je ovaj stigao i ulazi sa svojim kopljem probada njihove prostirke. Oni misle da će se on zbuniti i smesti, a on ulazi kopljem i probada njihove prostirke sve do pred Rustema, ukazujući im time koliko je ovaj dunjalu kod njih ništava i da se oni ne boje samo Allaha, osim Allaha te baraka ta'ala. Pa se ova iznenadio i svi su bili začuđeni takvim postupkom. Ova je uzeo prevodioca i rekao Rubaiju, sjedi. Pa mu je rekao, nisam ti došao kao gost, nek sam ti došao kao pregovarač. Tako mu se smjelo obratio, pa mu kaže Rustem, a prevodilac je bio među njima. Kaže, o Arabi, kaže, ne znamo ponizniji narod od vas, niti malobrojniji od vas. Rimljani imaju civilizaciju, Perzijanci imaju civilizaciju, Grci, Indijci. A što se tiče vas, vi ste obični čobani koji čuvate stoku i deve u pustinjama, pa kaže zbog čega ste došli. Odgovar mu Rubaj. Kaže, tako je, tako je vladaru. Mi nismo bili samo takvi kao što kažeš, nego i gori od toga Bili smo u džahilijetu, bili smo puni neznanja, obožavali smo kipove, ubijali smo jedne druge za neznatnu stvar. Nismo znali zredi za pravila, niti smo imali kakvi, kakve civilizacije, ali onda je rekao podižući svoj glas, pa kažu kao da je munja pogodila, rekavši, ولكن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ali kaže nas je Allah poslao nas je poslao uzvišeni gospodar da izvedemo robove iz obožavanja robova iz obožavanja dakle ljudi u obožavanje gospodara robova o min riki dunja ila sa'atil ahira iz tjeskobe dunjalučke u širinu ahiretsku ومن جور لديان إلى عدل الإسلام iz nasilja vjera u pravu islama. Ovaj odgovor sve je ostavio bez riječi. Nije se postigao nikakav dogovor ovakvim držanjem Rubeija ibn Amira, pa se borba nastavila i za nekoliko dana muslimani poražava, poražavaju Rustemovu vojsku poražavaju Perzijance, pa ulazi sad u dvorac ovoga vladara, iz koga se vladalo Dunjalukom više od hiljadu godina, pa ga je vidio ukrašeno zlatom, draguljima i velikim bogatstvom, pa je zaplakao sad učeći Allahove ajete, kem tereku min džennatim wa ujun, wa zuru'in wa maqamin karim, ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين I koliko ostaviše bašći izvora i zasijanih njiva i dvorova divni i zadovoljzava nijemeta koja su u radosti provodili. Tako to bi i mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. Ni nebo ih ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. Dakle, poštovana moja braćo, ovoliko bogatstvo, ovoliko godina se vladalo iz tvog dvorca, ništa to kod Allaha te barek vatala ne znači, niti će im kakvu koris donijeti. Sve to ostaje, sve to propada, ostaje samo dobra djela, ostaje samo vjera, bogobojaznost, takvaluk, samo to je ono što će koristiti čovjeku, a sva ova bogatstva ostaše i za Rustema, i za ostali vladara i vojskovođa, ne poniješe i sa sobom, sa sobom poniješe samo grijehe, grijehe dakle koje su činili prema ljudima zbog svoga zuluma, zbog svoje nepravde, zbog svoga nasilja koje su provodili među ljudima. Dakle, Islam je uzdigao ljude o kojima govorimo, sa dna na kojem su bili iz toga džahilijeta i podgao na najveće stepene, mada u početku Islama još je znala da da frca ta iskra, da zaiskri iskra tih ranijih sukoba i razmirica koja su bile među plemenima, a to su znali munafici, stalno su to potencirali. U jednom pohodu na Beni Mustalik jedan od Omerovih štićenika posvađa se sa Ensarijom, pa jedan pozva o muhađiri, a drugi pozva o Ensarije, biva da im pomognu ovi prvome, ovi drugome, pa to jedva dočeka Abdullah ibn Ubej ibn Salul, poznati mu munafik. Pa kaže na to, istinita je poslovica koja kaže, izgladni svoga psa i on će te slijediti, a ugoji ga pa ćete ujesti. Da smo ih odbili od svoje kuće, ne bi ovo uradili. Ako se vratimo u Medinu, sigurno će oni časni iz nje istjerati one ponižene. Pogledajte riječi. Dakle, da smo odbili muslimane, da smo odbili muhađire, kada su došli u Medinu, ne bi nam se ovo dešavalo. To su koristili munafici. I ovaj slučaj Allah Tebara Kavatala navodi u suri, koja nosi ime po njima suratul munafiqin. I kada je to došlo do Sada ibn Ubadi, radijallahu anhu, kaže, u Allahu poslaniće, ako hoćeš, tako mi Allah ćemo ga ubiti, ili ćemo mu zabraniti da uđe u Medinu, jer ti si najčasni, a on je najponiženiji, a Omer odmah zatraži dozvolu da ga ubije, pa reče Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam, o Omere, nemoj to činiti jer će reći da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubija svoje ashabe jer oni su se preparali dakle da su sledbenici islama a u svom srcu nosili su nifak nosili su munafikluk i završićemo sa slučajem između Haruna i Rashida jednog od vladara muslimana i njegovog sluge i ponovo ćemo vidjeti kako znanje uzdiže čovjeka, bilo da se radi o robu ili slugi ili običnom podaniku, znanje je to i bogobojazno što uzdiže čovjeka. Jedne prilike sluga je poljevao Harnu Ar-Rashidu vodu iz Ibrika, u kojoj je bila vruća voda, pa mu ispade taj Ibrik na glavu halifi zajedno sa tom vrućom vodom. Možete zamisliti situaciju u kojoj sluga učini nešto takvo kako bi prošao kod nevjerničkih vladara, kod taguta i zalima, ne bi živio duže od par trenutaka kada bi bilo naređeno da mu se odsjeće glava ili da se objesi. Međutim, drugi je primjer sa muslimanima, drugi je primjer sa onima koji imaju znanje o vahu i tebara kevatala knjiz. Ovaj sluga koji je poznavao Allahu tebara kevatala knjigu, iskoristi to, pa uči Allahove riječi, vel kazi min ovako počinje ovaj ajet, koji počinje riječima i oni koji srđbu svoju savladuju. Pa mu reče halifa Harun, savladao sam svoju srđbu. Vel afina anin nas, i oni koji ljudima praštiju, kaže oprostio sam ti. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli dobročinitelje, a kaže idi slobodan si, idi slobodan si. To je dakle ono što uzdiže vjernika muslimana, ne porijeklo, ne čast, ne imetak, nego veza sa užvišenim Allahom Tebaraka ta'ala, veza sa njegovom knjigom, sa Kur'an i Kerimom, učenje ove knjige, sliđenje njenih propisa, poznavanje njenih pravila, klonjenje onoga što je u njoj došlo od zabrana, to je ono što uzdiže muslimana, a nikako i metak i porijeklo, nikako ono što današnji muslimani mnogi smatraju da je to čast i ponos od materijalnog, od ovo prolaznoga, mada čovjek može biti takav da u njegovom srcu nema ni trunke imana, da nas Allah te baraka vatala sačuva od takvih mišljenja, od takvih šubhi, od takvih sumnji, od takvih misli koje nemaju sa islamom ništa, molim Allaha te baraka wa ta'ala da budemo od oni koji će se ponositi svojom uzvišenom vjerom, koji se neće stiditi, niti snebivati da kažu da su pripadnici ove vjere na svakom mjestu, u svakoj prilici i da kažu šta naša vjera kaže o dotičnoj stvari, problemu ili situaciji, da će osjećati ponos što su sredbenici umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam i njegovog sunneta, i da će se to vidjeti na njima, na njihovom izgledu, na njihovom ponašanju, na odnosima međusobnim. I to je ono čemu teži ova vjera, a ona ne teži tome da učimo na pamet tekstove iz Kur'ana i Sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam, pa da to ostavimo po strani, da se dičimo lijepim glasovima prilikom učenja Kur'ana i brojem hadisa koji znamo na pamet, a kada pogledamo u našoj praksi, daleko smo mi od toga svega, daleko udaljeni. I to je ono što nam neće donijeti korist takvo znanje, neće nam na Allahu ve tebareke ve taala vadi prevagnuti niti donijeti kakvu težinu. Molim uzvišenog da nam primi naše ibadete u ovom mubarek mjesecu, da primi naše namaze, naše učenje Kur'ana, naš post i sve ono što smo od ibadeta učinili u ovom mjesecu da vas Allah te bareke ve taala nagradi najboljom nagradom vesselamu alejkum ve rahmetullahi ve barakatuh Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Mi idemo sa prvim pitanjem koje je glasi. Assalamu alaikum, kakav je propis po pitanju posta za žene koja doji dijete, da li ona ima kakvu olakšicu? Ja bih zamolio vrata Ahmeda Đinoća da nam odgovori na ovo pitanje. Jezakum lahaj, eselamu liku, rahmetullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ašrafi lambijaj musalina nabina muhammad. Što se tiče ovoga pitanja, kakav je propis po pitanju posta za ženju, za ženu koja doji dijete, da li ona ima kakvu olakšicu, ovo pitanje započet ćemo hadisom Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji kaže da je Allah oslobodio putnika pola namaza i posta, a trudnicu i dojlju posta, koje bilježi Ebu Dawud Tirmizi i neki drugi, a Tirmizi ga smatra Hasanom hadisom. Dakle, u ovome hadisu imamo dokaz da e, ona koja doji dijete ima olakšicu što se tiče posta. Međutim, ulema se razlikšla na više mišljenja, na više mišljenja od kojih ćemo mi e, spomenuti neka, a pogotovo dva koja su najzastupljenija. Prvo mišljenje da treba samo da napuste dan za dan. Da, trudnica ili dojlja treba i samo da napuste dan za dan. Drugo mišljenje da njih dvije trebaju da nahrane siromahe za svaki propušteni dan, a da ne trebaju da napaštaju. Treće mišljenje da trebaju da urade jedno i drugo, da nahrane siromahe i da napuste dan za dan. I tako dalje i tako dalje, međutim prva dva mišljenja su najzastupljenija. Ovo prvo mišljenje da treba samo da napuste dan za dan zastupaju Imam Ebu Hanife, Hasan el Basri, At Tabari i neki drugi, dakle skupina tabiina koji kažu da se spominje trudnica i dojlja zajedno sa putnikom. Zajedno sa putnikom i kažu, stoga što je obaveza putniku na naposjeti propuštene dane, tako je obaveza i trudnici i dojlje naposjeti ih, jer su spomenuti u istom kontekstu, za koje vrijedi isti propis. Dakle, ovo je što se tiče ovoga prvoga mišljenja. Drugo mišljenje kažu da trudnica i dojlja treba da nahrani siromaha za svaki propušteni dan, a ne trebaju ga napaštati. To zastupaju dva ashaba Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Ibn Omar radijallahu anhu i Ibn Abbas radijallahu anhu. Za dokaz uzimaju jedan hadis da je Ibn Abbas, to je jednu predaju, da je Ibn Abbas rekao jednoj ženi koja je bila ili trudna ili dojlja, ti si od onih koji nisu u stanju postiti, treba da nahraniš duge a ne treba da napaštaš. Dakle, ovo je jedna predaja koja se prenosi od Ibn Abbasa i ova dva mišljenja su najzastupljenija, a oba mišljenja imaju jake argumente. Allah najbolje zna koje od njih dvoje, dakle, ne može se uraditi neki tarđih da se dadne prednost jednome na drugim. Uglavnom, ova su dva mišljenja najzastupljenija kod uleme Allah te barek vatala najbolje zna صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد تحرر أرض النهرين وتنقل كل الأوغار يا مسلم قم هيا واسأر فالدم في الشريان تفجر آتاد الحرب غدت تزأر وتتقتل كل الأوغار يا مسلم قم هيا واسأر فالدم في الشريان تفجر آتاد الحرب غدت تزأر فتتقتل كل Oh, my God. وعلاك سيحل بدوي سوف يبات سنحرر أرضا نهرين وسنقتل كل الأوغار بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغار بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداقا لكلام الأوحد ويقتل يحمل نحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات وسنقتل كل الأوقات إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآثار نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآثار نحن نكافح نكافح الإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صموح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاد أن تعرف من نحن فنحن الآساس نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان طروحا للحاك وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الانفلات إن تريد بأن تعرف من نحن فنحن الأساس نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروحا للحاك وتعالت لسماء المجد حي على الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Prvo pitanje koje sam izabrao jeste u pitanju sadekatul fitra, kome se sve može dati sadekatul fitr. Što se tiče sadekatul fitra ili kod nekog poznatog kao vitre ili zakatul fitra, to je sve isto, on je namijenjen onim kategorijama kojima je namijenjeni zakat. Dakle, može se dati tim kategorijama s tim što je preče da se da siromacima i nevoljnicima, nego ostalim kategorijama, jer je Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, pomažite im, to jest siromašnim, da bar na ovaj dan, to jest Bajram, ne moraju prositi. Dakle, zakatul fitr iz ovoga hadisa Muhammeda s.a.v. ne bi trebalo davati drugim kategorijama mimo siromaha i nevoljnika, osim ako ovih prvih nema ili ih ima, ali nisu toliko siromašni da im se da im se daje, onda se može dati ostalim kategorijama, međutim najpreče jeste da se dadne onima e, koji su siromašni, koji su da, da ne bi znači tražili na dan Bajrama kao što stoji u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem a što se tiče e, drugoga pitanja kome se sve može dati zekat ili sadakatul fitr od preče rodbine što se tiče zekata mi znamo kategorije kojima koje je Allah tebareke ve taala u svojoj knjizi E, pojasnio, dakle, onih osam kategorija, a to su siromaci, nevoljnici, onima, dakle, koji sakupljaju zekat, onima čija srca treba pridobiti, otkup iz robstva, prezaduženi i na Allahovu putu i putniku namjerniku. To je, dakle, tih osam kategorija koje Allah te barake otala spomenuo u svojoj knjizi, a što se tiče e, davanja zekata od preče robine, mi znamo da zakatul fitr nije dužan, dakle e, čovjek ne smije dati, to jest ovaj zekat, sad govorimo o zekatu, a prije smo govorili o zakatu fitr, da zekat čovjek ne daje onome koga je dužan da izdržava, kao što su roditelji, njihovi roditelji, dakle uzlazna linija, djeca, njihova djeca, dakle silazna loza i žena. Dakle, mi ne, ne dajemo zekat ovim kategorijama, jer u slučaju da se siromašni, mi smo dužni izdržavati iz drugih sestava, a ne iz sestava zekata. Mi smo dužni izdržavati svoje roditelje, njihove roditelje, svoju djecu, njihovu djecu, svoju ženu iz drugih sestava, a ne od sestava zekata. Dakle, treba znati da je to propis, a što je mimo uzlazni i silazne loze od rodbine, to nije problem i treba napomenuti ukoliko je iznad zekata velik, najbolje bi bilo rasporediti ga na sve spominute kategorije, da bi čovjek, dakle, dobio, e, bio najveće nagrade ako Bog da, dakle, da rasporedi na što više kategorije ako ima veći iznos, da ne bi to došlo u ruke e, manje broja ljudi ili jednoga čovjeka i tako dalje. To je što se tiče, dakle, kome se daje zekata sadekatul fitr, već smo objasnili u prvome pitanju. Allah te bar kvetala najbolje zna. Što se tiče sljedećeg pitanja, kaže Assalamu alaikum, wa alaikum salam tu labrakatu, za veliku mi je brigo o naše stanje, svi znamo hadis da je haram postiti dan prije Ramazana kao i na Bajram, šta je ovo o učeni već godinama se ne slažemo po ovom pitanju, ko se ovdje igra s nama, nama običnim vjednicima, koji ne znaju više ko je u pravu, svi imaju neke svoje argumente, i kažu ne brinite, pa kako da ne brinimo kad se sve radi da se razjedinujemo, šta je ovo subhanallah? Ovo je jedno veoma konkretno pitanje, konkretno pitanje e, o kojima o kome treba dugo, dugo e, govoriti i možda je potrebno pola sata da bi se adekvatno odgovorilo, međutim mi ovdje nemamo toliko vremena, rekao bi da je ovo stvarno žalostna situacija i rekao bih također da će oni koji e, objavljuju viđenje mjeseca mlađaka biti najpitani za to i ja što se mene lično e, tiče e, sve vrste krivice prebacio bi na takve dakle stvarno je sporno pitanje da se svake godine iz jedne te iste zemlje uglavnom objavljuje viđenje mlađaka i da se uvijek na istom terenu viđe mlađak stvarno je to pitanje već ovaj postalo veoma šubheli što se ono kaže Međutim, kažem isto tako, kada dođu svjedoci, oni posvjedoće, oni će odgovarati pred Allahom, te bareke vata'ala, dakle, i na njih će pasti teret, ako budu pogriješili. Stoga, mi muslimani ne bi trebali, dakle, da, da to toliko teško prihvatamo, pogotovo, pogotovo, što je se znalo dešavati u doba sahaba, da jedna zemlja posti, a druga ne, jer ovi su vidjeli mlađaka, a ovo, kod ovi je bilo oblačno, i tako dalje, pa nisu vidjeli i to su bile poznate razlike. Međutim, neko će reći šta u doba današnje tehnike i današnje e, moderne astronomije i tako dalje. To je najveći problem što se tu je umiješala i politika, pa gledaju zemlje ko će s kim da zaposti ili ako ovaj zaposti, ovi neće i tako dalje. To je veliki fitne koji ušao među muslimane, međutim, mi kažemo da e, su došli svjedoci i da su posvjedočili E, postoje naši studenti, pogotovo u Saudijskoj Arabiji, koji prate te stvari. Dakle, i ukoliko bude nešto do toga e, greška, onda će odgovarati ti koji, koji su o, dali to svjedočenje i tako dalje. Kad sam bio na hađu prošle godine, e, čuo sam za jedno mišljenje Saudijske uleme, da oni ne obavezuju koje preko 2200 km, ako se dobro sjećam, dakle izvan toga rastojanja u krugu, e, onda ne spada u obavezu da slijedi Saudijsku Arabiju u gledanju mlađaka. Dakle, potpuno je među ashabima bilo poznato da jedna pokrajina posti, a druga ne, zbog mlađaka. Međutim, jedini sporni pomenati su tehnička sredstva koja danas posjeduju, koja mogu u minutu da predvide te stvari. Sada je i to vrsta fitneta gdje se pojavljuju razne internet stranice koje objavljuju neke stvari mi ne znamo, barem ja nisam e, toliko imao vremena se raspitujem ko su ti ljudi, e, šta oni hoće, da li je zaista to oni što kažu istina i tako dalje. Međutim, ovo pitanje bi trebala da riješi ulema bez utjecaja vlada i bez utjecaja politike i tako dalje da sjednu i napišu parametre, a to je da mi potvrđujemo nauku, međutim, potvrđujemo i hadis Muhammeda Selem, kome se kaže, da postimo kada vidimo mlađak i treba i to u obzir uzeti. Međutim, sporno je samo kad kaže nauka da se nije mogao vidjeti mlađak, a pojavi se svjedok koji kaže da je vidio mlađak ili više njih, onda je to stvarno. E, zbog toga mislim da je ovo pitanje na ulemi, pogotovo oni koji su u zemljama Harema, u zemlji Harema, dva Harema dakle, koji, od koji se najviše u, u, u, očekuje i u, u koje su uprte oči, da oni izjasne se po tom pitanju, jer e, za viđenje mlađaka potrebno je, dakle, e, nakon, da, da prođe nakon e, od, e, nakon mlađaka 18 sati, koliko se ja sjećam, da bi se on mogao vidjeti, da bi se on mogao vidjeti uopšte golim okom. Dakle, da se uzmu u obzir te stvari do koje je nauka došla, a normalno da se osloni na viđenje golim okom i da se onda te dvije stvari spoje. Međutim, kažem, to je pitanje do uleme koja može koja može da e, odredi te parametre i da to važi za sve muslimane, dok toga ne bude ovo pitanje, ja kao pojedinac neću moći ljudima da pojasnim i jednostavno ovo je zaista fitnet koji je, koji je raširen, Allah te bakra ta'ala najbolje, najbolje zna. Što se tiče posljednjih pitanja, od kojih ću da odgovorim, jer e, ostala nisu va, e, vezana, mada ne znači da nećemo na njih odgovoriti, možda da napravimo jednu emisiju koja će samo biti odgovor na pitanja, ako Allah te barak otala, dadni, kaže, esalamu alaikum, alaikum salam, tula brkatu, kad je najbolje klanjati noćne na file namaz, najbolje je klanjati, brate, u zadnjoj trećini noći, jer se spominje hadis Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da se Allah te barek vatala spušta na nama najbliže nebo u zadnjoj trećini noći, pa pita ima li ko šta da traži od mene pa da mu dadnem, ima li ko da mi dovu puće pa da mu se odazovem. Dakle, najbolje vrijeme jeste posljednja trećina noći, a ako interesujete dova koja je propisana za Lejletul Kadr, ona se prosi da iše koja kaže da ju je podučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dovi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu gospodar moj, zaista ti puno praštaš, pa mi oprosti, mi voliš oprost, pa mi oprosti, to je dakle najzdalnija dova u ovim noćima, Allah te bareke wa ta'ala najbolje zna, s time bi završili naše večerasnje obraćanje, da vas Allah uzvišeni, najbolji, nagradi najboljom nagradom i molim Allaha te bareke wa ta'ala da svi zajedno u ovoj noći nađemo, nađemo ovu Mubarak Lejletul Kadr, da se potrudimo da nam ne prođe ovih zadnjih par noći Ramazana uzalud. Molim ga Tebare Kavrala da nas samo usmrti kao muslimani. يشملنا يا راحمنا أنت الله عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه غفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه